службовий це для митників як медоносна квітка для ос. Ангеліна не приховувала своїх пріоритетів. Вона хотіла подорожувати як вір, а не стандартною дурочкою із службовим пашпортом. Я не любила, коли риються в моїм чемодані і в моїй душі, заявила вона. Для мене такий альянс, ви самі розумієте, був як чарівний сон бути консулом в якому-небудь Роттердамі і мати таку розкішну дружину. Розлучення з моєю алкоголічкою я оформив швидко. Одружився з найвродливішою жінкою Києва. Ще швидше, але тут почалося. Моя нова дружина заявила, що наш шлюб може бути реальністю тільки за кордоном. У Києві не може бути мови не тільки про постіль а навіть про звичайне перебування під тою самою покрівлею. Так, це ще можна було пережити. Але удар, якого завдав мені мій колишній тесть, мене вичистили з Міністерства закордонних справ буквально за тиждень, і ніхто не приховував, що це за вказівкою Носенко Поносенка. Я кинувся до нього. Для його ж онуків буде краще, коли я аліменти сплачуватиму не дерев'яними рублями, а ВКВ. До того ж зарубіжні сувеніри для всього клану носенків, ецетера, ецетера. Цей партійний Бонза вигнав мене з кабінету. А в цей час Ангеліна із спорткомітету перескакує в міністерські коридори. Хтось там вигадує цей ідіотський фонд національних реліквій. Її роблять президентом фонду. Тепер вона має право на дипломатичний пашпорт без послуг Вадима Корнютка. Вона оформляє розлучення зі мною, навіть не поставивши мене до відома. Але ж у моєму пашпорті вона записана як моя дружина, і я вимагаю денонсувати рішення суду як незаконне. Про це я написав у заяві яку лишив у вашій прокуратурі. Я вимагаю, у мене права. Плебей і пігмей, подумала Оксана. А вголос сказала з правами тепер непросто. Вона в моєму пашпорті. Пашпорти наші фактично недійсні. Там написано громадянин СРСР, але такої країни вже немає. Союзу немає могутньої партії із носенками-поносенками немає. А хто захистить моє чесне ім'я? Викинули дружину і двоє малих дітей. Яке вже тут чесне ім'я? Тепер хочете, щоб прокуратура повернула вам жінку, яка фактично не була з вами в шлюбі. А юридично, юридично, ну я розумію, ви всі за неї, бо вона донька знаменитого юриста Богораза. А коли я розкопаю про неї таке, що вам і не снилося, чому вона досі не підпустила до себе жодного чоловіка? Що за цим приховується, які нездорові пристрасті? Я б не хотіла обговорювати цієї проблеми, холодно зауважила Оксана. Гаразд, а чому вона так рвалася за кордон під дипломатичним покриттям? Що вона хоче туди вивезти? Які реліквії? Це має відношення до вашого шлюбу? Має. Вона хотіла використати мене у своїх підозрілих планах. Поцікавтесь у повітряному агентстві. Ангеліна Бограз уже має чотири квитки на черговий рейс Люфтганзи на себе, на свою так звану масажистку і на якихось двох десятиборців, які охороняють її вдень і вночі. Що це службова командировка? А чим тут пахне? Древніми іконами, київськими антиками, вишуканими штучками для аукціону содбі. Вам би поцікавитися цим, а ваш прокурор не схотів навіть говорити зі мною. Здається, я досить уважно вас вислухала, підвелася Оксана. Дякую за каву. Я доповім про нашу бесіду прокурору Повху. А вас прошу заспокоїтися і не припускатися нерозважливих вчинків. Корнютко кинувся провожати її.